Geçen ay değil ondan önceki ay zannedersem yani Ocak'ta. Jale Parla'nın e, Orhan Pamuk'un değişik kitaplarından yaptığı çıkarımlar e, da iki tane referans noktası kullanıyor. E, bir tanesi pikaresk roman, diğeri de sarkaç e, referansı. E, ee, pikaresk romandan e, bahsetmek lazım belki de biraz Jale Parla'nın yazısına girmeden önce. Kendisinin de bu konuda da kitabı var. E, ee, pikaresk roman 16. yüzyılda ilk olarak yazılan e, Lazario de Tormes isimli eserle ortaya çıkmış bir roman türü. E, bundan önce daha ziyade e, elit e, kişilerden bahseden kitaplar var anlatılar var ve e, efsanevi olağanüstü ögelere e, yer veriliyor e, anlatılarda. E, Lazario de Torms'la e, başlayan akımda ise e, İspanyolcadaki Picaro sözcüğünden çıkarak e, kelime anlamı e, gezgin serseri olarak nitelendirebileceğimiz e, bir e, tarz başlıyor. E, romanın özellikleri otobiyografik olması ve kahramanının değişik e, efendilerle e, bir efendi hizmet ilişkisi kurması, genelde genç bir kahramandan bahsediliyor. Kişinin yaşam öyküsünün romanın başında kısaca anlatıldıktan sonra e, dönemin olayları karşısında insanların ne yapması gerektiğini e, öğütlediği bir anlatı e, Picaresk roman. Jale Parla şöyle diyor. Kara kitabı okuduktan sonra kafamda bir pamuk anlatısı şeması yapmıştım. Pamuğun romanlarının Türk ve dünya romanını iyi bilen, yerel rengi kuvvetle yansıtan, kimlik sorusunu tarih ve bellek eksenlerinde irdeleyen ve bunlardan oluşan anlatıyı ilksel ve evrensel bir temayla, arayış temasıyla kurgulayan romanlar olduğunu düşünmüştüm. Cevdet Bey ve oğullarında kafamda bir tuhaflığa ulaştığımda e, Pamuk anlatısı zihnimde yine aynı özellikleri barındıran ama daha sesli ve görsel bir şemaya oturdu. Bir süredir bu anlatılara en iyi isim gelecek resmin hareket halinde bir sarkaç olduğunu düşünüyorum. E, bu sarkaç meselesinde e, Foucault sarkacı gönderisini de yakalamak lazım Jale Parla'da zannedersem. E, yani e, altındaki dünyanın yuvarlak olduğu salınımı yavaş da görsek aslında mekanın ve zamanın sürekli değiştiğinden e, kaynaklanan e, devinimin e, daha hızlı olduğu ama bizim algıyı e, yavaş idare edebildiğimizi gösteren bir referans bu. Bir ucunda burası, öbür ucunda ötesi olan e, dünyevilikle aşkınlık arasında salınan bir sarkaç diyor Jale Parla. Bu sarkaçın salınımı romanların ana ekseni olan arayışı ve o arayışın anlatı temposunu belirliyor. Sarkaç bazen yavaş salınıyor. O zaman roman teneffüse çıkıyor. Mistik duyumsamalar, metafizik spekülasyonlar, Ahmet Mithatvari bilgilendirmelerle duraksıyor. Bazen o kadar hızlanıyor ki aynı uzun cümle içinde iki kutup arasında birkaç kez gidip gelebiliyor. E, Mevlüt'ün hikayesinde bu sarkacın ritmini yakalamaya çalışacağım demiş Jale Parla. Daha ilk iki sayfada romanı tanıtan pikaresk altyazıyla prelütten alıntılanmış epigraf arasındaki tezat, Sarkac'ın rotasındaki zıt kutupları işaret ediyor. Kafamda bir tuhaflık vardı. İçimde de ne o zamana ne de o mekana aitmişim duygusu. Eğer gerçekten prelüttense bir şairin ruhsal otobiyografisinden alınmadır. Oysa pikaresk bir yerin sosyokültürel değişimi sırasında işsiz yoksul sınıfın var kalma çabalarının, bir Picaro'nun yani yoksul üçkağıtçının serüvenleri çerçevesinde anlatıldığı 17. yüzyılda ortaya çıkmış bir türe verilen addır. Aşağıda gösterdiğim kafamda bir tuhaflığın bas sayfası. Boza satıcısı Mevlut Karataş'ın hayatı, maceraları, hayalleri ve arkadaşlarının hikayesi ve 1969 ile 2012 yılları arasında İstanbul hayatının pek çok kişinin gözünde anlatılmış bir resmidir. Bu da tipik bir pikaresk roman olan Defonun Moll Flanders'ın baş sayfası. Jale Parle yazısına The Fortunes and Misfortunes of the Famous Small Flanders e, ana e, kapağını koymuş e, yazısının içine. Ee, ama Mevlut'u diyor sınıflandırmak zor. Diğer roman kahramanlarıyla karşılaştırıldığında onu ancak anti Picaro diyebiliriz. Ee, tuhaflık kimde e, yazısına atıfta bulunuyor. Kendi yazısına Milliyet'teki, e, Milliyet Sanat'taki Ocak 2015 tarihli. Burasıyla ötesi arasında işleyen sarkacın salınım temposuna daha yakından bakalım. Burasını resmederken Pamuk, uzun listelerden oluşan, soluksuz ilerleyen parataksik anlatı tekniğini kullanıyor. Tüketim maddeleri dükkanlar, tabelalar, afişler, sokaklar, evler, pencereler, çöpler, birbiri üstüne yığılan bütün bu nesneler neredeyse merkez kaç bir ivmeyle dağılacak, her an her yöne sa saçılacak bir dünyayı yansıtıyor. Ötesi tasvir edilirken tempo düşüyor, nesneler belirsizleşiyor, gölgeler gölgeleri, soluk işaretler başka işaretleri izliyor. Şu iki pasajı karşılaştırabiliriz kitaptan. Aşağıda Duttepe çarşısında ileride otobüslerin son durağı olacak ana caddede babasının kazıkçı dediği bir bakkal ve çimento çuvalları, hurda kapılar, eski kiremitler, soba boruları, teneke parçaları ve plastik örtüler satan bir dükkan ve sabah şehirde iş bulamamış erkeklerin akşama kadar pineklediği salaş bir kahve vardı. Diğer örnek ise şöyle Tıpkı gece sokaklarda gördüğü şehir gölgeleri gibi, vahşi kayalıklar benzeri ücra sokaklar gibi, gecenin bir saatinden sonra bütün dünyanın gölgelerden yapılmış esrarlı bir yere dönüştüğünü Mevlut görüyordu. İlk tuhaflık duygusu Mevlüt Raya'yı kaçırırken bütün gökyüzünü, dağları, kayaları aydınlatan bir şimşeğin çakması, her yerin bir an uzak hatıralar gibi aydınlanması ve bu aydınlığın Raya'nın da yüzüne yansıtmasıyla gelir. O anda Mevlut, kaçırdığı kızın mektupların muhatabı en küçük kız kardeş Samiha değil, ortanca kardeş Raya olduğunu görür. Hayatı boyunca bu anı, bu tuhaflık duygusunu hatırlayacaktır. Öylesine büyük bir şok yaşar ki bu şok sonradan sanki tekrarlayan sana nöbetlerinde olduğu gibi beklemediği anlarda Mevlut'un kafasında oluşan bir tuhaflık hissiyle tekrarlanacaktır. Ve bu duygu Mevlut için burası ile ötesi arasında köprüyü kuran duygu olarak kalacaktır. Bu programda e, Tim Buckley çalacağız okumamızla birlikte. E, Tim Buckley'nin e, 1975'teki ölümünden sonra birçok derleme albümü e, çıktı. Çok sevilen bir sanatçı. Dünyada tüm dünyada çok dinlenen bir sanatçı. 2001 tarihli antolojisinin birinci CD'sini çalacağız. Ee, üst üste iki e, parça dinliyoruz. Dinlemekte olduğumuz parça 9 numaradaki Sweet Surrender. Ondan sonra da 2 numaradaki Morning Glory'yi dinleyeceğiz. Between your waters if you can't walk my land. And I'm saying. my purest candle close to mine. Window hoping it would catch the eye of any vagabond who passed it by. And I waited in my fleeting house. Before he came, I felt him drawing near as he neared, I felt the ancient fear that he had come to wound my door and jeer. And I waited in my fleeting house. Tell me stories i call to the hobo. Stories of cold as stories of old I knelt to the hobo and he stood before my fleeting house No, said the hobo, no more tales of time Don't ask me now to wash away your grime. I can't come in cause it's too high a climb. And he walked away ee, Mevlüt için burası ve ötesi arasındaki e, köprüyü kuran duygudan bahsediyor Jale Parla e, kitaptan bir alıntı yapmış. Feriköy'ün arkalarında karanlık ve sessiz bir yokuştan aşağı inerken kendini evinde, kendi aleminde hissediyordu. Mermeri, musluğu, her şeyi kırık dökük, kör bir çeşmenin üzerine yazılmış siyasi slogan Mevlut'a hem tanıdık gelir hem de caminin arkasındaki küçük mezarlıktan seslenen baykuş gibi onu ürpertirdi. Boza diye seslenirdi o zaman Mevlut. Sonsuz eski zamanlara doğru. Mevlut'un yaşamında dünyevi ve ulvi hep bir arada. İlginç olanı Mevlut da bunun farkında. Raya ile sevişmeleri Mevlut'u bu dünyadan diğerine taşıyor. Ona dünyanın dışında bir yere uçtuklarını, yer çekimsiz bir boşlukta çocukluklarına döndüklerini zannettiriyor. Sevişmenin çok edepsiz ve utanmaz bir şey olduğu gibi çok dini ve ruhsal bir yanı olabileceğini de karısına seviştikten sonra bir bardak su verirken anlatıyor. Raya'nın teninden odaya sanki bir ışık yayıldığını görüyor. Kafasındaki tuhaflık ne yapsa bu alemde kendini yapayalnız hissettiren bir tuhaflık. Bu yalnızlığın üstesinden çoğu zaman ama o da her zaman değil yalnızca Raya gelebiliyor. Raya ve Boza Mevlüt için varoluşun hem dünyevi hem ulvi taraflarını içeren iki unsur. Boza üretimiyle, tadıyla, melodisiyle hem bir çiçek hem de aşkınlığı çağıran bir sembol. Her gece sokaklarda uzun uzun yürümek artık mesleki bir alışkanlıktan çok bir ihtiyaç olmuştu. Gece sokaklara çıkıp uzun uzun yürümezse kafası, hayal gücü, düşünceleri zayıflıyordu. Boza satmak giderek Mevlut için bu dünyadan aşkınlığa yaptığı kaçamaklar haline gelecektir. Mevlut boza diyerek Feriköy'de uykuda gezer gibi yürüyordu ki bacakları onu kendiliğinden mezarlığa soktu. Mehtap vardı, Serve ağaçları, mezar taşları bazen gümüş gibi parlıyor bazen de kapkaranlık gözüküyorlardı. Mezarlığın orta yerinde betondan bir yola girdi. Rüyasında bir yola girmiş gibi hissederek. Ama mezarlıkta yürüyen kendisi değildi. Bir başkasıydı. Hayatı da bir başkasının başına gelen bir şeydi sanki. İşte bu yüzden Mevlut akşamları İstanbul sokaklarında boza satmayı ve tuhaf hayaller kurmayı hiçbir zaman bırakmamıştır. Bunlar da kitaptan alıntılar, Jale Parla'nın yazısını eklediği. İroniden bahsediyor bir sonraki bölümde Jale Parla. Diyor ki her romancının kendine has bir ironisi vardır. Cervantes, Stendhal, Dostoyevski, Dickens, Flaubert, Kafka, Joyce, Conrad, Austen ironileriyle hatırladığımız yazarlardır. Orhan Pamuk romanı deyince de benim aklıma her şeyden önce pamuk ironisi geliyor ve bu ironi yukarıda sözünü ettiğim değişken temposuyla dünyevilikle aşkınlık arasında salınan arayış sarkacının yarattığı bir ironi. Sarkacın büyük ve küçük salınımlarıyla gerçekleşir. Mevlut mektupları Samia'ya yazmıştır. Ama Raya ile evlenip de hiç ummadığı mutluluğa kavuşunca artık onları Raya'ya yazdığını içtenlikle inanır. Kim sorarsa sorsun mektupları karısına yazdığını söyler. Yıllar sonra Samiha'yı düğününde gören Mevlut, o kadar coşkuyla mektup yazdığı güzel Samiha'yı tanımayacaktır. Mektupların asıl muhatabı uyumlu evliliğinin daha ilk gününden Rahia olmuştur bile. Ne var ki ikinci evliliğini Samiha ile yaptıktan sonra Samiha'nın o mektupları kime yazdığını sorusunu sana diye yanıtlar. Bu cevabı verirken insanın hem doğruyu söylemesinin hem de samimi olmasının ne zor olduğunu anlar. Samiha ise daha çok kadınlık kibrinden mektupları asıl kime yazdığını sormakta ısrarcıdır. Bu konuşmalardan birinde de zaten o zamanlar Mevlut'ta hiç gönlü olmadığını ima ederek onu kuracaktır. Romanın merkezinde duran Mevlut ve Raya'nın aşk hikayesinin kenarında böyle bir ironi durur. Tim Buckley ile devam edelim. Ee, antoloji birinci disk 3 ee, numaralı parçayı önce dinleyelim. Once I Was. Sonra gelecek olan parça 5 numaradaki Strange Feeling. Sometimes searching this street. Mevlüt'ün dünyevi olanla uhrevi olanı bir solukta hissetmesi, Pamuk'un da bu ilişkiyi bir cümlede dile getirivermesi sarkacın iki kutup arasında çok hızlı salındığı örnekleri oluşturur. Bir gece boza satarken Mevlüt yukarıdan sarkıtılan bir sepetin sessiz inişini bir meleğin inişine benzetir. Ve bir melekle temas etmiş gibi hisseder kendini. Son yıllarda Mevlüt'ün kafası hayalleri dini konularla meşguldür. Gökten bir melek gibi önüne inen bu sepetlerde son yıllarda kafası, hayalleri, dini konularla meşgul olan Mevlüt için boza satmanın giderek kutsal bir iş haline geleceğini haber verir. Zaten belediye seçimlerinde de hem dindar olduğu hem de Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Okulu'nda okuduğu için Dinci Parti'nin adayına oy verir. Sepetlerin şiiri de eksik değildir. Hasır sepet bir anda yükseldi. Beşinci kata ulaşınca uygun rüzgarı bulmuş mutlu bir martı gibi sepet bir an havada durdu sanki. Sonra eserli ve yasak bir şey gibi sepet karanlıkta birden kaybolunca Mevlüt yoluna devam etti. Boza diye seslendi önündeki yara karanlık sokağa. İyi Boza. Sade suya patates, havuç, kereviz ve bulgurla yaptığı çorbanın fokurdlarken çıkardığı ses, çeşitli biçimlere giren sebzelerin çırpıntısı, Mevlüt'e Atatürk Erkek Lisesi'nin coğrafya dersinde okutulan gezegenleri hatırlatır. Ve sonra kendisinin de alemde bu küçük parçacıklar gibi dönüp durduğunu düşünür. Ortaokulda kütüphanede yaptırılan zoraki okumalar sırasında ona düşen Ruh ve Madde dergisinin bir sayısında Köpekler insanların düşüncelerini okuyabilir mi başlıklı yazı ona alemde her şeyin birbiriyle ilgili olduğunu hissettirir. Bir süre Ferhat'la ortak işlettikleri bacanaklar bozacısını duvarlarına İrşat gazetesinden kesip çerçevelediği öteki alem resmini asar. Sıradanla yüce arasındaki mesafe böylelikle aynı cümle içinde bir solukta sevecen bir mizahı da dışlamadan kat edilir. Şehirden bahsediyor, Jale Parla de romanın e, önemli sahnelerinden bir tanesi. E, tüm roman boyunca e, süre giden. Bir şehrin gerçek kahramanı kimdir sorusuna roman geleneğinin 19. yüzyıldan beri verdiği yanıt o şehri sokak sokak dolaşan ve yaşayan kişidir oldu. Londra'da Dickens'ın yoksulları ve yükselme hevesindeki çaylak gençleri, Paris'te Balzac'ın şehre yenilen, e, şehirle savaşan, şehre meydan okuyan kahramanları, e, St. Petersburg'daki Pushkin'in, Dostoyevski'nin şehrin tekinsizliğini giyinmiş, hem sıradan hem sıra dışı sorunlu karakterleri, Baudelaire'in e, flanörüyle şehir, romanın karakteristik coğrafyasıdır. Orhan Pamuk'un bu coğrafyayı nasıl kullandığını biliyoruz. Onun romanlarında İstanbul bir karakter olarak var olur. Karakter sözcüğünü hem kişilik hem de harf anlamında kullanıyorum. İstanbul romanda bir kişi gibi rol almanın da ötesine geçerek gizli alfabesiyle roman kişilerine türlü oyunlar oynar, onları yanıltır, baştan çıkarır, yollarından saptırır ya da yol gösterir. Pamuk'un roman kişileriyle şehir böyle bütünleşir ve bu kişilerin arayış coğrafyasının kilometre taşlarını hem saklayıp hem sergileyerek daha önce sözünü ettiğim sarkacın burası ve ötesi arasındaki salınımının mekanını oluşturur. Tim Buckley'nin antolojisiyle devam ediyoruz. Bu sefer dinleyeceğimiz iki parça şu an dinlemekte olduğumuz 14 numaradaki Star Sailor ve 15 numaradaki I Woke Up. slavery, where the fortune teller sighs to me. Oh, I see your war in the hearts. Twelve sailor boys all stood in a ring. saflıkta İstanbul devinen kimliğiyle rol çalar. İstanbul'un devinim hızı Anadolu'dan oraya göç edenlerin değişim hızından yüksektir. Dolayısıyla o hıza yetişmek zorunda olan yoksul açık gözlerin öyle kural, ilke, vicdan gibi hız kesici unsurlarla yavaşlama lüksleri yoktur. Bu yüzden de pamuğun yoksul açık gözlerinin işledikleri günahtan daha fazlasının kendilerine karşı günah işlenmiş kişiler olduğunu söylemeliyiz. Bunu ancak şehrin işaretlerini okuyabilen bir karakter onlarla aynı kökenden gelmesine rağmen onlardan ayrışan Mevlut yapabilir. Karınca ezmez Mevlut. Bir dikiş atölyesinde çalışan kızlara boza satarken onların yüzünü sonradan kendi üzerinden dilin niyeti ile kalbin niyeti arasındaki ilişkiyi bilgece düşünüp çözümleyebilen Mevlut hem solcu Ferhat'la arkadaşlık edecek hem de Dinci Yaşat gazetesini okuyacak kadar bağımsız ama bir büfede çalıştığı 5 yılda sokaklardan ayrı kaldığı için melankoliye kapılan Mevlüt. Murat Belge'nin yazdığı gibi romanın sosyokültürel değişim ekseni Türkiye'nin yakın tarihidir. Orhan Pamuk hep bunu yapar diyor belge kendine özel bir açı bulur ve Türkiye'nin değişim sürecini o kameradan verir. Böylece özel tarihlerle genel tarih birbiriyle kesişir, iç içe geçer ama kendi nedensellikleri içinde akar. Mevlüt'ün özelliklerini tarif ederken belge onun hem sıradan, uzlaşmacı, orta yolcu birisi olduğuna hem de kendine özgü bozacılığıyla bu sıradanlığı aştığına işaret eder. Gece vakti boza satmanın Mevlüt için bir geçim yolundan çok bir zevk olduğunu görüyoruz. Bunu yaparken hayatla ilişki kuruyor. Russo gibi yürürken düşünebiliyor. Kültürü, geliri, hiçbir şeyi onu bir flanör olarak kategorize etmemize uygun değil ama en az bir flanör kadar seferber, bir portör, bir taşıyıcı derken belge şehrin ve mevlutun ironisini vurgular. Mevlüt'ün kayınpederi gibi boynu eğilmeden sırtında kilolarca yoğurt ya da boza kilometrelerce yürüyebilmesindeki dayanıklılığa ve ilkeliliğe değinir. Çok kısa süren ama e, son derece e, yoğun olan müzik hayatında e, jazz, psychedelic, funk, soul, avantgarde birçok türe değinmiş, birçok türü içermiş müzik yapmış olan Yaptığı müzik ve vokal yeteneğiyle kendisinden sonra gelen nesiller tarafından takdir edilmeye devam ediyor. E, oldu da e, çok yetenekli ve maalesef onun kadar e, kısa yaşamış bir sanatçıydı Jeff Buckley. The Anthology disk birden dinlemekte olduğumuz parça 6 numaradaki Goodbye and Hello. Bir sonraki parça da 7 numaradaki Monterey olacak. Oh, the new children dance. I am young all around the balloons. I will live, swaying by chance. I am strong to the breeze. From the moon I can give, painting the sky, you the strange with the colors of sun, seed of day, free they fly, feel the change as all become one. Know the way, know the way. a skeleton past, petrified by tradition. In a nightmare they stagger into nowhere at all, and then look up aghast. And I wave goodbye to speed and smile hello to a road. children play. I'm young under juniper trees. I will live sky blue or gray. I'm strong, they continue. At ease I can give. Moving so slow, you the strange that serenely they can see today, Gracefully grow, feel the change, and yes still understand. Know the way, know the way, know the way. The king and the queen in their castle of billboards sleepwalk down the hallways, dragging behind all their possessions and trying transient treasures as they go to worship the electronic shrine on which is playing the late, late commercial in that hollowest house of the opulent vine. And I wave goodbye to Mammon and smile hello to a street. children by. I am young, all the world for a song. I will live without a dime. I'm strong to which they belong. I can give. Nobody owns you, the strange anything, anywhere, seed of day. Everyone's grown, feel the change up so big they can share, no way, no the way. The vaudeville generals cavort on the stage and shatter their audience with submachine guns and freedom the acrobat clowns do a balancing act on the graves of our sons. While the tap dancing emperor sings war is peace, and love the magician disappears in the fun, and I wave goodbye to murder and smile hello to the rain. the new children can't, I am young, tell a foe from a friend. I will live, quick to enchant. I am strong and so glad to extend I can give. Handfuls of dawn, you the strange to kaleidoscope man, seed of day. Come from beyond, feel the change the great wall of skin. Know the way, know the way. the Jale Parla yazısının bu bölümünde e, kitaptaki şair dokunuşundan da bahsediyor. E, diyor ki Mevlut yüzlerce mektubu tek tek aşkla istekle yazar. Mevlut'un Samiha'ya yazdığını zannederek Raya'ya yazdığı mektupların başlangıçta Ferhat'la ortak prodüksiyonu olan e, yazılışı uzaktan araba sevdasında Bihruz'un mektup yazma serüvenini anımsatır. Şu farkla ki Mevlüt bu mektupları içtenlikle yazar ve bazen kendini bir şair gibi hisseder. Gerçekten de Mevlüt'ü çevresindekilerden ayıran onun içindeki gizli şairliktir. Süleyman'ın kamyonunda rayayı kaçırırken Mevlüt kamyonun lambalarının aydınlattığı ağaç hayaletlerini, belirli gölgeleri, esrarlı şeyleri seyreder. Derin bir sessizlik içinde tuhaflık kendi kafasında mı, dünyada mı, çıkaramaz. Bir hayal diğerini takip ederken Mevlut'un bu tuhaflık anını Pamuk, yeni hayattan anımsayacağımız gördü fiilinin tekrarı ve temposuyla canlandırır. Daha çocukluğundan Mevlut'ta bir doğa mistiği olma eğilimi vardır. Bazen bir kavak ağacının yapraklarının rüzgarda titreyişine dikkat kesilir, ağacın kendisine bir işaret yolladığını hissederdi. Prelüd'ün otobiyografik personası gibi. Babasıyla İstanbul'a gelirken trenin penceresinden seyrettiği manzarada ancak şair ruhlu bir çocuğun ki o sırada 12 yaşındadır izlenimleriyle tasvir edilecek bir manzaradır. Derken yeşil bir dere ve yeşil ağaçlar görür. Ruhunun renk değiştirdiğini hissederdi. Bu dünya konuşsaydı acaba ne derdi? İlk defa denizi gören Mevlut için deniz rüyalar gibi karanlık ve uyku gibi derindi. Burada Jale Parla bir soru sormuş. Mevlut Tanpınar'ın torunu olabilir mi? İlginç olan doğayla bütünleşebilen, doğanın mistisizmine kolayca kapılabilen bu çocuğa İstanbul'a gelince ne olacağıdır. Köyünden çıktığı yalnız tepelerin yerini Duttepe, Esentepe, Gültepe, Harmantepe, Seyrantepe, Oktepe gibi tıkış tıkış gece konduların doldurduğu tepeler alınca İstanbul nasıl değiştirecek, nasıl eğitecektir. Mevlüt dünyayı iyi bir şairin algıladığı gibi zengin bir görsellikle ressam gibi algılar. Aynen yazarı Pamuk gibi. Bazı arabalar koskoca ve yüz yuvarlak lambaları sayesinde gözlerini açmış ihtiyar adamlara, bazıları önlerindeki ızgara yüzünden kalın üst dudaklı fırça bıyıklı adamlara, bazıları kötü kötü gülerken ağızları taş kestiği için sayısız küçük dişi gözüken aksi kadınlara benziyordu. Mevlut uzun burunlu kamyonları iri kurt köpeklerine, homurdana homurdana ilerleyen Skoda marka belediye otobüslerini dört ayağı üzerinde yürüyen ayılara benzetti. Mevlüt aşk mektuplarını yazarken kişisel bir tutkunun peşinden gidiyordu. Şehirde dolaşıp boza satarken artık onun şairliği yalnızca kendi için değil başkaları içindir de. Mevlüt'ün ulaşmak istediği ve ulaştığına inandığı kalabalık bir muhatap kitlesi vardır artık. Mevlüt yürürken kendi kafasında canlanan resimlerin boza diye bağırınca şehrin insanlarının kafasında da canlandığını ve onu bu yüzden yukarı çıkarıp boza aldıklarını anlıyordu artık ve başka bir şey de anlıyor hayatın vereceği huzur ve güzellik ancak hayatından uzakta başka alemleri düşlerken ortaya çıktığı içindir ki Mevlüt akşamları İstanbul sokaklarında boza satmayı ve tuhaf hayaller kurmayı hiçbir zaman bırakmayacaktır. Boza diye bağırırken diye alıntı yapmış Jale Parla kitaptan yine. Kafasındaki renkli resimlerin resimli romanlardaki konuşma balonları gibi sanki ağzından çıkıp yorgun sokaklara bulut gibi karıştığını hissediyordu. Çünkü kelimeler şeylerdi. Şeylerin her biri de bir resim. Geceleri boza satarken yürüdüğü sokakla kafasının içindeki alemin artık tek bir bütün oluşturduğunu seziyordu. Bu sarsıcı bilgi bazen Mevluta kendi keşfiymiş ya da Allah'ın yalnızca Mevluta bahşettiği özel bir ışık bir nur imiş gibi gelirdi. Mevlut büfeden kafası karışık olarak çıktığı akşamlarda boza satarak yürürken içindeki dünyayı şehrin gölgeleri içinde keşfederdi. Mevlüt'ün şehirle imtihanı ve eğitimi tamamlanmıştır. Mevlüt bu kez doğru muhataba bilerek hitap etmektedir. Bu büyük ölçüde yanlış muhatabın Raya'nın büyük aşkı sayesinde gerçekleşmiştir. Mevlüt diabolik bir şehrin karşı koyulmaz dünyeviliğini aşabilmiş, o şehrin gizli işaretlerini keşfetmiş, kendiyle ve insanlarla barışık, güvenli, arınmış, belgenin de işaret ettiği türlerden bir taşıyıcıdır artık. Şehri omuzlarında hem şehri hem rayayı içinde taşıyan, boza diye seslenirken içinden geçen duyguların evlerde oturanlara geçtiğinin hem gerçek olduğunu hem de tatlı bir hayal olduğunu da biliyordu Mevlüt. Bu alemin içinde gizlenmiş bir başka alem olduğu ve ancak kendi içinde gizlenmiş ikinci kişiyi dışarı çıkarabilirse hayalindeki aleme yürüye yürüye ve düşüne düşüne ulaşacağı da doğru olabilirdi. Mevlüt şimdi bu alemler arasında seçim yapmayı reddediyordu. Resmi görüşte doğruydu, şahsi görüşte. Kalbin niyeti de haklıydı, dilin niyeti de. Ben bu alemde en çok Raya'yı sevdim dedi Mevlüt kendi kendine. Böyle bitirmiş Jale Parla. Biz de programımızı bugün için bitiriyoruz. Bir sonraki perşembe Sesler ve Renkler'de tekrar buluşmak üzere. Tim Buckley'den son bir parça dinleyeceğiz. Antoloji e, albümünden bir numaralı CD'den 11 numaradaki parça Happy Time. Just like coming to your life Now float away like honey in the sun Was it right or wrong? I couldn't sing that song anyway Oh but darling, now I remember how the sun shone down and how it warmed your how I know I found a home. That's how I know I found a home. Oh, hear the mountain singing, Lord, I can feel it ringing, darling, out your name. And tell me if you know just how that river flows down to the sea. Now I want to go. sometimes, honey, in the morning. Lord, I miss you so. That's how I know I've found a home. That's how I know.